говорячи неправду, чи точніше, замовчуючи частину правди перед людиною, яка має розплутати цю справу. Як вийти з такого становища? Звичайно, треба піти до слідчого і сказати йому, я забув розповісти вам дещо досить важливе, і надалі не втручатися у цю справу, аж поки вас не викличуть. Саме так би ви і вчинили, або радше саме так треба було б зробити. Та ба, людина чудернацька істота. А в нашому випадку треба ще зважати на страшенну привабливість Лідії для будь-якого чоловіка мого віку, до того ж вільного від сентиментальних зв'язків. Та все ж і це не єдина причина. Якась нездоланна сила штовхає тебе пройти увесь шлях до кінця. Тільки на ти проминув табличку з написом небезпечно. Небезпечно для твого спокою, небезпечно для твого щастя, а може і для свободи. Навіть усупереч внутрішній пересторозі небезпечно для життя. Я відповів би так, з не меншим запалом, ніж тоді, коли Лідія. Спитали мене пошепки, щоб не почув батько, ви справді на цьому наполягаєте. Я повернувся з Бастіт сен Лорана вранці і, звичайно, не міг одразу ж не забігти до пті Лідо. Не міг знову не побачити Лідію, не помилуватися розквітлим серед зими життям, ясним обличчям, чудовим волоссям, бентежними мовчазними очима, у яких інколи перебігала розпачлива тінь. Я хапався за будь-яку нагоду, щоб якнайдовше стовбичти, у шинку. Мене більше не обходили жодні дрібні умовності. Навіть якби це викликало подиву дядечка Соньє, тим гірше Лідія заходила, Лідія виходила, Лідія проходила повз мене. Коли тільки траплялася нагода, і ніхто нас не чув. Я розпитував її, я благав, чому вона мовчить, чому я завинив, чому не хоче нічого пояснити. Я благав поговорити з нею на один з 15 хвилин 10, бодай 5. Якби підкорився наказові її очей, я б замовк і пішов геть після першого ж запитання. Але ні. Ні, раніше я поводив себе стримано, майже ніяковів перед Лідією, а тепер почувався здатним на все, принаймні не йти геть, не дочекавшись відповіді. Нарешті дядечко Сон'є відвернувся, і я взяв Лідію за руку. Лідія, прошу вас, ви споживоліли. Ми говорили пошепки, але навіть крик не міг лунати несамовитіше. Втім, я був переможений першим же прохальним виразом в її очах. Благаю вас, ідіть звідси, прошепотіла вона. Коли я зможу поговорити з вами? Двері відчинились. Увійшли відвідувачі. Лідія відступилась. Я повторив своє запитання, щойно вона повернулась, і Лідія, не зводячи з мене очей, проказала. Сьогодні по обіді я їду до Парижа автобусом. О котрій годині? Не знаю. Не раніше, як о другій. О пів на другу я знову стовбичив у шинку за чашкою кави. Вдома я поснідав галетами і нарешті мені поталанило американським шоколадом. Лідія прибрала посуд зі столу, де снідала разом із батьком, а потім нестерпно довго несла до сходів їхні дві тарілки. За чверть до другої я зрозумів, що вона лаштується в дорогу. Лідія зробила мені знак виходити, але я не рушив з місця. Їй пощастило підійти до мене. Вона сяде в автобус біля митниці Кретея. Я сказав, що сяду на попередній зупинці, але якщо вас не буде біля митниці, я зійду.